این آیات سوره عادیات آن دیتر Allah and olsun o atlara ki ləh-ləh vururdular. And olsun o cərəqqələrə ki ayaqlarının altından çıxırmış. And olsun onlara ki süb yetişdilər düşmənin başının üstünə. Baxın, e, Həzrət Əli Peyğəmbərin bir dənə qəvi sərdarı idi. Necə Həzrət Ağanın sərdarı Sərdar Süleyman idi, çox qəvi idi, gedirdi, hər iş görürdü, Daşizadə öldürürdü. Həzrət Əli də Peyğəmbərin bir dənə qəvi sərdarı idi. Demişəm Cəngi Xəndəqdə Əmr ibn Əbdüvədin başına nə oyun gətdi. Cəngi Bədirdə neylədi? Cəngi Uhudda neylədi? Bu ittifaqlar Həzrət Əli bir dənə یل قوی و نیرومندی دی که اللهن خوش جلر دانن و او اللهدان الله پرواز دیرده هیچ داتدن دا قطمرده تمام زخمای حضرت تل زنجده دا جرمشده همسه خب قباختان ایده قاشمامشده چه دالدان منو ورالا همشه روبروی روی بود حضرت علی اصلا حضرت علی هیچ موقع تو جنگ فرار بکنه یا عقب نشینی بکنه اینجور اتفاقا نبود همیشه رو به دشمن بود تمام زخمایی که تو بدنش بود از جلو بود از پشت زخم نداشت بدنش حضرت علی یه همچین سرداری بود حالا این اتفاق اشاره میکنه به یکی از جنگ هایی که حضرت علی سردار اون جنگ پیغمبر نرفته حضرت علی رفته حالا حضرت علی به سپاهیان به لشکریانش گفته گفته که یه, ات... یه کاری میخوایم بکنیم چیکار بکنیم باید دشمن رو غافل گیر بکنیم چجوری آخه قدیم زنجیدنده مثلا مثلا Məkkədən istədilər gələlər Mədiniyə. Məkkə Mədinə məsələn Miyanadan Tehran uzaq fasiləsi var. Əlan maşından 6 saata gedirlər, qatarla 6 saat yarım az, səvari ilə 4 saat yarım az. Biri istəsə Miyanadan Tehrana piyada gedə, 15 gün çəkər. O zaman maşin yox idi. Atla istəsidilər qaçala, atlar cavab verməzdi. Gələk ah, burdan məsələn Rəcəyinə 50 km gedirdi atla, orada atın qoyu idi orada, 3-4 gün istirahət eləyirdi, ayrısı götürür. Onun elə bir seri yerlər var idi, atları qoyardılar ora, ayrı at götürərdilər oradan. Karvansara, çaparxana deyirlər, bəli olur. Məsələn, o yerdə ki, həm su var idi, həm imkanat var idi, həm yatmaq yeri var idi, atın qoyardı ora, ayrı at götürərdi, qatardı. Qatardı gedərdi Zəncanda bir yol saxlardı. Zəncandan Ona görə atına, məsələn, üşüşünə getmək olardı. Amma istəsirdin bir dənə leşkəri aparasan Tehran kimi yerə, gələh bu leşkərlə dəvə aparıydın, əsb aparıydın, hər nəmini özünlə aparıydın. Bir də də piyada gələcəkdilər. Qas qasanmazdılar ki, buradan Tehrana 15 günü. Ona görə, məsələn, Miyanadan istirdi bir nəfər gedə Tehrana leşkər çeşəliyə, mının xəbəri, bunlar məsələn, Əbhərə yetişəndə xəbəri gedib Tehrana yetişirdi atla gedirdilər, deyirlər ki, ay bala, Miyananın ləşkəri çıxıb gəlir Tehrana sarıya, hə? havasız olsun gəlirlər cəngə. Necə ki, cəngi Əhzabda da müsəlmanlara xəbər vermişlər ki, ağa, Məkkədən 10 min nəfər cəngcu Əmr ibn Əbdəvətdə olan içindədir, gəlirlər Mədiniyə sarı. Peyğəmbər çağırdı, dedi ki, ay bala, gəlin, məşvərət eləyək, görək, nə eləyək? Onlar çoxdur, 10 min nəfərdilər, biz azıq 3 min nəfəri. Ki, Səlmani Farisi orada gəldi, pişnahat verdi ki, Mədinənin bir tərəfin xəndək qazdılar ki, bunlar gəlsən girənməyələ şəhərin içinə. Xəndək, kanal. Bir kanalı ki, məsələn, yeri qazmışdılar, 3-4 metr omqi idi, ərzi də 10 metr idi. 10 metr məsələn, buradan ta Puryandan 1 metr, 2 metr oyan asarı. Ona deyərlər 10 metr. Da buradan atılanmazdılar otaya. Vəli Əmr ibn Əbdələr əlbəttə gələt düşüdülər şaha, əşada düşdən oyandan daşın azadından vururdular bunları. O nə öyrə? karsaz oldu zəncir əhsabda. Bu niyə bahis oldu, bu cür oldu? Bəran ki, bunlar qafilci idi, eləyənmədilər müsəlmanları. Birdən-birə gəlsədirə də olan vəxtləri olmazdı ki, xəndək qazala. Onun üçün təmişd xəndək qazmışdılar məsələ. Pəs, Həzrət Əli dedi, biz əsli qafilciridən istifadə eləyəcəyik. Həzrət Əli bahuş idi. Dedilər, nə eləyəcəyik? Dedilər, heştat. Günüzləri istirahət eləyəcəyik, yatacaq, gizlənəcəyik dağların dalında, تو دنیا بلند شو سریع خب اصل قافلگیری حضرت علی گفت باید قافلگیرشون کنیم که اینا نفهمن که ما داریم میریم با اونا جنگ کنیم حواستون به من باشه اصل غافلگیری روزا اینا یه جاهایی پشت تپه جایی غاری چیزی ری استراحت میکردن شب که میشد شروع میکردن برفتن برای همین این تاپارها و خبرتین ها نتونستن اینا رو ببینن خبر برسونن و این باعث شد که صبح رسیدن بالای سر دشمن و تو اون جنگ پیروز شدن خدا در این سوره به اون لحظات به اون پای دونده به اون کسایی که اسفا رو تاختن به اون جرقای زیر سم اسفا قسم میخوره خب قسم میخوره چی بگه همیشه خدا قسم میخوره قسم میخوره بعد یه چیزو میگه اینجا قسم میخوره بعد میگه که ان الانسان یه،, یه سوره بود گفتیم ول اس قسم به زمان ان الانسان لفی خسر معنیش چی بود خدایا قسم به زمان که ان الانسان لفی خسر یعنی چی آن دوست zamana insanlar zarar eləyib. İndi burada nədir? Ennel insana lirabbihi lekanud. And olsun bunlara insanlar Allahlarına ناصپا سیانه منه یعنی بچه گشه اللهان شکرین گره نه یترم مله به آیه به سوره نه کلیده ترین بوده آن تیر اولارا سوره بابا انسان نه الله گشه عبادت البته منظوره مردم ده نه امام ها و پیغمه را اینا گه اینجوری نبودن مردم خطاب به مردم عادی میگه و انهو علا ذالکه لشهین buna şahiddir. Yəni bu bu ittifaq hala ehtimalən mənzur xod Allah çıxıb. Allah bu ittifaqa ki mərdum nasipəst Allaha e, qovaqdır. Yəni özü şahiddir Allah. Və innehu lehubbil xeyri ilə şədid. Deyir, bunlar dünya malını çox-çox istəyirlər. Bu ki, Allaha nədir səpasqozar eləyim? Buna çox fikir vermirlər. Mına doçar olublar ki, dünya malına hey bazdılar. Nə eləyərlər? Məsələn, uşaqdır, deyir, hey, mən pul yığım, pul yığım filan, yox, pul yığdım. Maşını alım, yekəldim maşını alım, maşını alandan sonra öv alım, öv alandan sonra vila alım, bağ alım filan. Fəqət elə istəyir ki, dünyanı yığa özünə bax, apartman vırım, bursa pul qoyum, belə eləyim. Həlal yolla da yox, hə, yalan danışmaqla, birin onun bunun başına bet qoymaqla, ixtilasla. Fəqət bu cür şeylərin fikrindədir bax. O sənə misal vurdum. Bir dənə furuşqahdır, səni ötürüblər furuşqaha, dalından da bir dənə neyzi ilə gəlirlər. Haqqın yoxdur dayanasan. Sən heç götürsən ola yığırsan, axırda da səndən alırlar. Bəs nə lüzumu var mən tamamı e, işləri ondan tənzim eləyən bu ki, özümə şey artıram. Lüzumu yoxdur ki, xob onları axırda qəbirdə verəcəklər. Xob, beşin, səri, səri, səri, səri, səri, beşin. O müsbət ki, verəcəkdim, o getdi şimdi. خب دقت کن Pəsdir insanlar dünyanın fikrindədirlər. Əvvəlcə ki, axirətin fikrində olalar, dünyanın fikrindədirlər. Bətər də sərsəxtdirlər, hey deyirlər, hə, buna da yetişdirdim, ona da yetişdirdim, ona da yetişdirdim. Əfəla ya'ləmu izâ bi'u'firə mâ fil qubur. Aya bilmirlər ki, qəbrdə olan şeylər çıxacaqlar, ya nəminə, yəni o kəslər ki, ölüb, bunlar hamısı qiyamətdə çıxacaqlar işə. Demişik, Əza zəlzələtil ərzu zəlzaləhə. Ayəti qiyamətdə var ki, o zaman ki, yerin içindəkilər tökəcəyik eşiyə. Yəni onlar ki, ölüblər neçə min il bundan qabaq, neçə yüz il bundan qabaq, hamısı çıxacaqlar eşiyə, bir tərəfə sarı gedələr. Ora haradır? Ölənə edəcəklər. Qəbirdən gəlib gedəcəklər ölənə. Qiyamətdə hamı yerdən çıxacaq, hamı bir tərəfə gedəcək. Ora haradır? Allahın məhz nəridir? Xub, o, o yeri haradır? Yox. Beheş, məsələn, pis adamlar beheşdə edəcək. Arı? Ayrı dünya dər. Yəni, ruzə qiyaməti, xub, ruzə cəza, yəvmul həsrət, hesabresi, Allahın məhzərinə gedirlər. Ola deyərlər, ərş ilahi. Yəni, o yer ki, hamının hesab kitabına ərş ilahi. O yaş hamının hesab kitabını yetirəcəklər. Gəlin imtahandır. Elə məsələn mən birdən heç gündə sizə deyirəm, hə, buranı əzbərləyin. Səhər gəlirəm deyirəm, hə, afərin, buranı da əzbərləyin. Siz də heç biriniz əzbərləmirsiniz. Bəzi hifz eləyirsiniz, bəzi hifz eləmirsiniz. Birdən-birə deyirəm, hamı gəlsin bura imtahanı aram. O kəs ki əzbərləyib, hifz tamsın deyir, ağa mən gəldim, çək gözləmişsən. Bülbül kimin gəlir burada, hifz eləyir, mən də deyirəm, yaxşı, 12 dənə müsbət aldım. Amma o ki hifz eləməyib, Birdən-birə telefonu qoy mən hiss eləyim. Ay eləyəmmi? Da vaxtı yoxdur. Deyirəm gəbra. Pəs o titirir, o qorxur. O ki vəzifəsini ancaq verməyib qorxur. Vəli o ki vəzifəsini ancaq verib keyf eləyir. Xoş. Əfəla yələmu izabə o sərəmə fəlqul. Deyir, onlar bil, onlar ki dünya malının fikrindədirlər, bilmirlər ki qəbirdən bunları çıxardacağıq, bunlardan hesab kitab alacağıq deyəcəyik dədə, biz sənə nemət vermişdik. Neməti nəzür? Spas quzar elədin. Aya bu pulu ki sənə vermişdik, bunun xumsını verdin, zəkatını verdin, Allaha ibadət elədin, oruç tutdun, kasıb küsubun əlindən tutdun. Ya yox. Və hosselə muafis tudur. Və bilmirlər ki, bunların sinələrində olan çıxacaq, yəni hər nəmin eləyiblər bunlar bilinəcək. İnnə rabbəhum bihim yevmədin ləxəbir. Deyir, Allah bunların o günlərindən xəbəri var. Yəni, Allah bizim qozaşlarımızı da bilir, əlanımızı da bilir, ayəndəmizdən də xəbəri var. Qiyamətdə də bilir biz əlan, kim behişdə olacaq, kim olmayacaq. Bilir ki, kim tövbə eləyəcək, qəşə adam olacaq, behişdə edəcək, kim pis adam olacaq, cəhənnəmdə Allah, Allah bilir. Pəs bu Allah ki, bu ayəti dedi, and içdi, axırda deyir ki, insanlar Əlbəttə o surə əsrdə deyirdi ki, insanlar ziyankardırlar, məgər olar ki, əhli təqva və əməli salihdirlər. Burada da məgər olar ki, həmun əhli təqvadırlar. Baxın, یه مطلب کلیدی رو بهتون میگم آقای نوری یه مطلب کلیدی رو بهتون میگم اونم اینه همه به من نگاه کنن اینه Allah deyir, mən sənə nemət vermişəm. Göz vermişəm, əl vermişəm, ayaq vermişəm. Ayağınız olmasaydı indi dur sürünürdünüz. Gözünüz olmasaydı indi hər yerə getməyə budur əsli ilə gedirdiniz. Burnunuz olmasaydı nəzir olacaqdı. Ağzınız olmasaydı nəzir olur. Diliniz olmasaydı nəzir olur. Barmağınız olmasaydı nəzir eləyəcəydiniz. Əlan məsələn bunu rahat budur vərəqləyirsiniz. əlləri bir-birinə زیده بله biz onu nədir asadıydıq بله Çətin olacaqdı لذت ها خوردنی ها آشامیدنی ها امنیت این همه نعمت هایی که خدا به ما داده خب در قبال این خدا این همه نعمت هایی که به ما داده ما باید از خدا تشکر کنیم مثلا من میام بدون دلیل به یه نفر هر روز پنج تا مثبت میدم هر روز میگم که بیا با هم بریم استخر رایگان هر روز بهش میگم که یه دونه موز خریدم بیا بخور فرداش میگم بیا آناناس خریدم بیا بخور فردا میبرمش ساز بالغه براش بالغ میخرم میخوره بعد هر روز یه چیزی بهش میدم خب این باید از من تشکر بکنی یا اینجوری مثل چهار پنجوری نگاه کنه تشکر eləməsə sən əziyyət olar bax. Bu gələn məndən təş niyazı var. Özünün niyazı var məndən təşəkkür eləyə. Çün təşəkkür eləməsə əziyyət çəkər. Əziyyət çəkər. Deyir elə bir nəfər hey mənə yaxşılıq eləyir, amma mən durmuşam baxıram ona heyvan kimi. برای اینکه یکم از دینش خارج بشه میره میگه که ببخشید دیگه من نمیتونم پول این لطف تو بدم ولی ازت تشکر میکنم الله زنون عوضو برسه مثلا بزرگ خب حالا خدا یه سری نعمت ها به ما داده ما نمیتونیم نعمت های خدا رو جبران کنیم مثلا یه چیزی بدیم به خدا که خدا خوشش بیاد یه که الله نارم است من نبرد سچه بهار آزاده بدون خدا خالق همه ماست همه چیزهایی که تو دنیا همه مال خداست قدرتش ما فوق ایناست که ما بتونیم کاری برای خدا بکنیم فقط به خاطر خودمون که یه کمی آرومتر بشیم میریم از خدا تشکر کنیم تشکر عملی از خدا چیه هر کس اینو بدونه مثبت داره تشکر عملی نماز انجام واجبات ترک محرمات یعنی چی یعنی اگه بخوای از خدا تشکر کنی باید چیزایی که گفته واجب این کار انجام بدید انجام بدیم چیزایی که گفته انجام ندید انجام ندیم مثلا من میام خیلی برای شما خوبی میکنم بعد میگم که یه نفر بره برای من آب بیاره اگه تو میخوای خوبی های رو جبران کنی حرفی که بهت زدم و باید گوش بدی باید بری برای من آب بیاری حالا من مثلا کلی بهت خوبی کردم خب جایزه دادم آناناس موز همه چیز بهت دادم بعد میگم که برو برا من آب بیار میگی که نه چرا برم sözüme qulaq پس بیانه پس yəni تشکر من دیم که آفرین ki, afərin. O آفرین yanına heç kəs getməsin. Hamı هم یانه اه. بابا من گفتم نرید اونجا من این همه خوبی کردم بهتون خدا این همه اکسیژن مجانی بهمون داده این همه آب این همه نعمت چشم یه روز یه روز نه یه ساعت یه ساعت نه ده دقیقه چشاتون رو ببندین با هدبندی چیزی برید مدرسه میتونید برید زوبدا تو شرسن ماشین ورار خب این دوتا چشم رو خدا بهمون داده ولی بعضی از خدا نمیخوان تشکر کنن تشکر عملی چیه چیزایی که گفته انجام ندین چیزایی که گفته انجام بدید و انجام بدیم همین چند تا چیزه گفته نماز بخون بخونیم گفته روزه بگیرید بگیریم گفته نامحرم نگاه نکنید نکنیم حالا یکی این همه نعمت رو داره بعد حرف مامانش گوش نمیده این در واقع شکر خدا رو انجام نمیده چون حرف خدا رو گوش نمیده حرف خدا مشخصه ده تاست ده پونزده تاست نماز بلند بگو نماز نماز روزه نامحرم نگاه غذای حرام نخوریم به پدر و مادرمون احترام بذاریم بزرگ شدیم خمس نخوریم خمس نخوریم <laughs> خمس بدیم زکات بدیم موسیقی لهوالد گوش قمار بازی نخوریم مشروب که دیگه مشروب غیبت بعضی از زنا متاسفانه مبتلا هستن به غیبت همشون نه زن هم نه هی میرن میگن که فلانی رو میبینی این در واقع داره خدا رو از خدا تشکر نمیکنه چون تشکر عملی از خدا اینه که حرف خدا رو گوش بدیم خدا میگه که غیبت نکنید تهمت نزنید دروغ نگید بعضی دروغ میگن میگه که چرا فرام کار کرده من نکردم این دروغه باید یاد بگیریم که دیگه دروغ نگیم حتی اگه قرار باشه کتک بخوریم دروغ نگیم خب همین اندازه بسه یه سلوات بفرستید